Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. April 2, 2005 Sumakabilang buhay ang kanyang kabanalan Juan Pablo Ikalawa. Araw noon ng Sabado alas 9.37 ng gabi, pumanaw ang Santo Papa sa kanyang papal apartment sa Apostolic Palace ng Vatican dahil na rin sa malubhang karamdaman. Amen Amen. Ito ang huling mga katagang binitiwan ng Santo Papa bago tuluyang nalagutan ng hininga. Nagsilbing Santo Papa ng Simbahang Katolika si Pope John Paul II ng 26 na taon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.